Matthäus hoofdstuk 10 Jezus het sy twaalf disciples nadergeroep en hulle magig om onrein geeste uit te drijf en om elke soort ziekte en kwaal gezond te maken. Die name van die twaalf apostels was In die eerste plek Simon, wat ook Petrus genoemd wordt en zijn broer Andreas. Jacobus, zoon van Zebedeus en zijn broer Johannes. Philippus en Bartholomeus. Thomas en Matthäus die tollenaar, Jacobus seun van Alfeus en Taddeus, Simon die kananeer en Judas Iskariot wat vir Jezus verraai het. Jezus het hierdie twaalf uitgestuur en die volgende opdrachte aan hulle gegee. Moenie met die pad na die heide nasies toe afdraai nie, en moenie in het dorp van die Samaritane ingaan nie, gaan liever na die verlore skape van die volk Israel toe gaan verkondig. Die koninkryk van die hemel het naby gekom. Maak siekes gesond, wek dooies op, reinig melaatses en dryf bose geeste uit. Julle het dit verniet ontvang. Gee dit ook verniet. Moenie vir goud of silwer of koper in julle beursie sorg nie en moenie vir die patterysak aanskaf of nog 'n kledingstuk of skoene of 'n stok nie. 'n Arbeider is tog geregtig op onderhoud. As julle in 'n stad of dorp kom, stel dan vas by wie julle daar kan tuisgaan en bly by hom totdat julle die reis voortsit. As julle in die huis kom, wens die mense vrede toe. As die huismense se gesindheid goed is, handhaaf julle vrede wens vir die huis. Maar as hulle nie goed gesind is nie, trek julle vrede wens dan terug. As iemand julle nie ontvang nie en nie na julle woorde luister nie, gaan uit sy huis of uit daardie dorp uit en skud die stof van julle voete af. Dit verseker ek julle, Dit sal in die oordeelsdag vir die gebied Sodom en Gomorra draagliker wees as vir daardie dorp. Onthou, ek stuur julle so skape tussen wolwe in. Wees dus versigtig so slange en opreg soos duwe. Pas op vir die mense. Hulle sal julle aan die geregshowe uitlewe en in hulle sinagoge sal hulle julle geesel ook voor goewerneurs en konings sal julle gebring word ter wille van my. Dit sal julle geleentheid wees om voor hulle en voor die heidene nasies van my te getuig. Wanneer hulle julle uitlewer, moet julle julle nie bekommer oor hoe of wat julle moet sê nie. Want op daardie oomblik sal God aan julle gee wat julle moet sê. Dan is dit nie julle wat praat nie, maar die gees van julle Vader wat deur julle praat. Die een broer sal die ander uitlewer om doodgemaak te word. En selfs 'n pa sy kind. Kinders sal teen hulle ouers in opstand kom en hulle doodmaak. Julle sal ter wille van my naam deur almal gehaat word. Maar wie tot die einde toe volhard, sal gered word as hulle julle in een dorp vervolg, vlug na 'n ander een toe. Dit verseker ek julle. Julle sal sekerlik nie klaar wees met die dorpe van Israel voordat die seun van die mens kom nie. 'n Leerling is nie hoër as sy leermeester en 'n slaaf nie hoër as sy eienaar nie. 'n Leerling moet tevrede wees as dit met hom gaan soos met sy leermeester en 'n slaaf as dit met hom gaan soos met sy eienaar. As hulle die hoof van die huis die skeldnaam Beelzebul gegee het, sal hulle dan nie sy huisgenote met baie erger name uitskel nie? Moet dus nie vir mense bang wees nie. Daar is niks bedek wat nie openbaar gemaak sal word nie en niks geheim wat nie bekend sal word nie wat ek vir julle in die donker sê, moet julle in die daglig sê. En wat in julle oor gefluister word, moet julle van die dakke af uitpassuin. Moenie bang wees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie. Nee, vrees hom eerder wat sowel die liggaam as die siel in die hel kan laat vergaan is twee mossies nie vir 'n sent te koop nie? En tog sal nie een van hulle op die grond val sonder die wil van julle Vader nie. Van julle is selfs die hare op julle kop almal getel. Moet dan nie bang wees nie. Julle is meer werd as baie mossies. Elkeen wat hom voor die mense openlik vir my uitspreek, vir hom sal ek my ook openlik uitspreek voor my Vader wat in die hemel is. Maar hom wat my voor die mense verloon, sal ek ook verloon voor my Vader wat in die hemel is. Moenie dink dat ek gekom het om vrede op die aarde te bring nie. Ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard. Ek het gekom om tweedrag te bring tussen 'n man en sy vader en tussen 'n dogter en haar moeder, tussen 'n skoondogter en haar skoonmoeder. Ja. 'n Man se huismense sal sy vyande wees. Hy wat sy vader of moeder liewer het as vir my, is nie werd om aan my te behoort nie. Hy wat sy seun of dogter liewer het as vir my, is nie werd om aan my te behoort nie. Hy wat nie sy kruis opneem en my volg nie, is nie werd om aan my te behoort nie. Hy wat sy lewe wil behou, sal dit verloor. En hy wat sy lewe ter wille van my verloor, sal dit vind. Wie hulle ontvang, ontvang my. En wie my ontvang, ontvang hom wat my gestuur het wie 'n profeet ontvang omdat hy 'n profeet is, sal 'n profeet se beloning ontvang. En wie 'n goeie mens ontvang omdat hy goed is, sal 'n goeie mens se beloning ontvang. Wie aan een van hierdie geringstes net 'n beker koue water gee omdat hy my disipel is, sal sy beloning kry. Dit verseker ek julle.